Barkamenak lehen gota behin, atzera Baina batuta inoiz ez da berandu elburua ona izaten bada bintzat. E, gaurko aurkezpenaren helburua e, greba info da. Greba orokorra deitu zen momentuan, sarean egonda alako e, sirimula bat, grebaren aldekoa, sektore eta eragile ezberdin artean, eta zelan ez, zarean bertan ere interneten eh, bizi izan duguri, eta lehen momentutik planteatu da interneteko erabiltzaile, aktivista, eh, interneteko bueno, webgune, blogari, eta zare sozialetan zerbait egiteko beharra eta aukera. Hogeta bat garren mendeko greba bat izango denez, ba hogeta bat garren mendeko tresnekin ere, eh, egin nahi da greba honen aldeko aldarria eta eta baiestapena. Alde horretatik, e, eh, greba orokorra.info zarean sortutako ekimen bata, e, eh, ez dute sindikatu deitu, ez dute eragile soziopolitiko deitu, baizik eta zarean dabiltzan e, aktivistek e, bultatutako ekimen bata. Ekimena berez, e, informatiboa da, e, informazioa dukiko duardaz, eta batez ere informazio herritarra. Oda, jendeak egindako informazioarekin landuko da greba oroparrari buruzko ikuspegi hiritar bat e, parte hartzailea eta horizontala. Alde horretatik e, greba e, webgunea bera e, erakustea genuen gaur helburu, e, webgune hori telebista bat izango da, Grebaren egunean, hogeita lagorduz martxan egongo den e, telebista bat, Euskeraz, ingelesez, espainolez eta frantzesez informatibu berezia egingo dituen telebista bat eta batez ere jendeak herritarrok egindako telebista bat. Horretarako e, zuzenean arituko gara Euskal Herriko puntu ezberdinetatik, adibidez e, herrialde ezberdinetako manifestazioak e, zuzenean kubrituko dituzte herritar ezberdinek e, mobilen bitartez eta eta greba orokorra info horretan ikusgai daude e, dagoeneko mobiletatik grabatutako, orain arte grabatutako irudiak, eta gaur bertan nolakoak ikusi izango dituzue. Horrez gain, eh, herritarron artean ateratako argazkiak, e, komentarioak eta modu automatiko batean e, e, izango dira e, greba webbunean, eta horrela, batez ere, e, jendearen parte artea bultatuz, zarean e, grebari buruz idazten argitaratzen den guztiak lekua izango du modu libre batean e, webgune berezi honetan. Zan dizuegu, webgune e, erabat berria da, eh, tresna, ba, software librean garatutako tresna libreak dira, eta edonok parte hartu dezake, eta bueno, eh, gaur hemen bildu garenak, adibide bat baino ez gara, ba, parte hartze horrenak. Momentu honetan bertan, e, bideak zuzenean emititzen ari dira ere e, e, gipuzkoa di, eta sarean bertan daude dagoneko eskegita ba retransmisioa. Gure asmoa zan gaur bertan hemen ematea e, zuzenean bai prentzaurrekoa bera eta beste leku batzutatik egin dago irudian baina bueno, proba hori e, ostegunera guztiko dugu eta ostegunean egun osoan zehar egun gara e, irudiak, e, argazkiak, e, zuzeneko emanaldia eta informatiboak eskaintzen ba, modu berezi batean. Ez da webgune profesional bat, jendeak indako eh, web proposamen bat da eta alde horretatik eh, badu izaera herritar eta parte hartaile horizontal hori. Eta bon, nire gauza bera orain erdera zegoen dugu. como todos y todas sabemos, este jueves, el 21 de mayo, varios sindicatos han convocado una huelga general que ha recibido el apoyo de numerosos agentes sociales. Esta huelga general será en cuatro territorios de Euskal en Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nazarroa. Nosotros, ciudadanos, que hemos puesto en marcha Grevarocorra.info, también vamos a participar en la huelga y vamos a utilizar Grevarocorra.info para recoger y difundir pues, la mayor información posible sobre la huelga. Nuestro objetivo es dar a conocer los acontecimientos diferentes los, acontecimientos de diferentes puntos de Euskal Herria y va a ser de mano de informadores, de reporteros, de la mano de los propios ciudadanos. Para ello disponemos de diferentes herramientas como Twitter, las fotos que iremos recogiendo a lo largo del día mediante Flickr, eh, imágenes de vídeo que los mismos informadores irán cogiendo pues, en las manifestaciones de los diferentes reales o en las diferentes actividades y acciones que haya. Y queremos animar a la gente desde aquí a crear y a difundir información libremente. Con toda esta información, en el mismo día de la huelga vamos a crear una televisión popular y participativa y al final del día pues haremos también un informativo, un informativo televisivo con las imágenes y la información que hayamos recogido durante todo el día. Entonces, mediante esta rueda de prensa, pues queremos hacer una, pretendíamos hacer una demostración de las herramientas que tenemos, pues eh, cómo vamos a, mediante el móvil, recoger imágenes de vídeo y transmitirlas en tiempo real en internet pero bueno, por problemas de última hora no hemos podido hacerlo y entonces esto lo dejaremos para, la huelga del jueves. Y bueno, queremos invitar nuevamente pues, a, la a la ciudadanía a que utilicen las herramientas que tienen a su alcance para participar en este, en este proyecto, en esta iniciativa y que den a conocer pues, la incidencia de la huelga en sus pueblos y barrios. Y nada, esto es todo. Eh, somos participantes de la red, ¿eh? como tal. De diferentes proyectos, bloggers, eh, redes sociales, Twitter. Entonces es una iniciativa abierta. No hay ni portavoces ni, ni redactores jefes.